السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أيها الإخوة الكرام نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وربنا زدنا علما يا رب العالمين أما بعد أولاً كونزا كبيسة لا شك أن طلب العلم من أهم الواجبات وأفضل المطلوبات بعد أداء الفريضة أو بعد أداء الفرائض والقيام بالشعائر كما قال الثوري ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم كونبا همنا شاكا كونبا jambo muhimu ama ma, jambo muhimu sana baada ya kufanya mambo ambayo Allah ametufaradhia juu yetu na kusimamisha dini yetu ni, ko, ni kutafuta elimu. Hilo ndio jambo muhimu zaidi. Imam Sufyanu Thauri anasema laysa amal al-fara'id yani hakuna amali baada ya faridha ama zile vitu ambavyo ni wajibu kwetu kufanya, ni bora kuliko kutafuta elimu haithu amara Allahu taala bililm, kwani Allah subhanahu wa taala ametuamrisha tutafute ilmu shar'i, elimu ya dini, na akawasifu maulama na wanafunzi wa ilm na akafanyia dham aljahl wa ahlihi na Mwenyezi Mungu akakashifu ujinga na watu wake. Na hiyo ni katika Qur'an mahali mingi sana kwa Qur'an na pia kwa sunna za Bwana Rasul za Rasul sallallahu alayhi wasallam, na kichwa cha kila ibada ama ibada yoyote ile haisimami ila kwa mambo mawili muhimu. Jambo la kwanza ni ikhlas, kule wewe kufanya kitu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili mutabaa, kumfuata Rasul sallallahu alayhi wasallam yani bila hizi vitu viwili ama mambo haya mawili ibada ya mja haiko kamili bali ni batil. Kwani ambaye atakayefanya ibada basi ya kumridhisha Allah ibada yake ni batil, na vile vile akifanya ibada kinyume na vile alituamrisha Rasul sallallahu alaihi wasallam pia ni batil. Kwa hivyo Kutafuta elimu ni katika ibadat kubwa kubwa na muhimu sana, na ikhlas katika elimu na katika ibada zote zingine lazima iwe. Imam Malik, Imam Ahmad afwan, aliulizwa ma huwa ikhlas fi talab alilm, ni nini ikhlas katika kutafuta elimu? Akasema alikhlas fi talab alilm, ikhlas katika kutafuta elimu ni antanwi raf aljahl an nafsik wan ghairik, ni wewe unuie kuondoa ujinga kwa nafsi yako na kwa watu wengine. Hiyo ndio ikhlas katika uh, talab talabul Na pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituamrisha akasema, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din, yani hawakumuamrisha illa wamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala na waelekeze ibada zote kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala pia alisema man kana yuridu hartha al-akhirah nuzid lahu fi harthihi wa man kana yuridu hartha dunya nutii minha wama lahu fi al akhirati min nasib, ambaye anataka mambo ya akhira, ambaye anataka kuchuma akhira, basi Allah atampatia dunia na akhira na atamzidishia, na ambaye anataka dunia basi peke yake Allah atampatia kidogo katika hiyo mambo ya dunia, na siku ya kiyama hana kichochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na uh, katika hadith ya Rasul sallallahu alayhi wasallam yani inna awwal an-nas yuqda yawm al-qiyama alayhi mtu wa kwanza ambaye atahukumiwa siku ya kiyama alitaja rajulun taallama ilm mtu alisoma ilm muallama uallamahu akasoma na akasomesha wa qaraa al-Qur'an na akasoma Qur'an فأتي به فعرفه نعمه فعرفها وقال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت في القرآن أتوليزو سكا قيامة أتوليزو القرآن أتسامو لصوما ولفاني ولفاني لكن يتنبيه وكذبت وقصوما كواجيل الله سبحانه وتعالى لكن هو لتاك قصوما يا واتو نا أنا توبوا آه، يعني motoni. Na hii hadithi imepokewa na Imam Muslim na pia Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema, hadithi imepokewa na Abu Huraira radhiallahu an uh, kwamba katika hadithul Quds anasema, ana aghna shuraka an shirk man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa shirka, ambaye atakayefanya amal akamshirikisha mtu mwingine na mimi, Allah subhanahu wa ta'ala, namwacha na amali yake. Na hii hadithi pia ni muttafaqun alayhi yani hadithi imepokelewa na Bukhari na Muslim. Hizi ni katika baadhi ya vitu zinatuonyesha umuhimu wa kukuwa na ikhlas katika kutafuta elimu, na pia katika hadithi Abi Huraira, hadithi ambayo akhrajahu Ahmad, imepokelewa na Imam Ahmad wa Abu Daud na Abu Daud na Ibn Majah na Imam Ibn Maja, na anasema man taallama al-ilma ambaye atakayesoma ilmu mimma yubtagha bihi wajhu Allah, ambayo hii elimu tafutwi ila kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala la yataallamuhu illa liyusiba bihi ardhan min ad-dunya yeye hasomi hii elimu ya dini ila yani apate mambo ya dunia peke yake lam yajid arfal janna yani rihaha yani hawezi kupata harufu hata ya janna na pia katika hadithi ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an ambayo imepokelewa na Ibn Majah na ni sahih. Anasema la tuallimu alilma, msisome hii elimu litubahu bihi alulama, ili muende mjifakhirishe, yani kwa, kwa maulama walitumaru bihi asufaha muende mjimdhalilishe ambao tuna watu wajinga hawajui vile nyinyi mnajua. walitukhbiru walitukhbiru bihi almajlis faman faala dhalika fannar fannar, yani ambaye atakayesoma hii elimu yani ili ajifakhirishe na adhalilishe watu ambao ni wajinga na aende atafute kwa majlis ambayo anajifakhirisha nayo, huyu mtu ni motoni motoni motoni, yani makazi yake ni motoni. Na Imam Ahmad anasema alilm la ya'diluhu shay liman sahat niyatuhu, yani elimu haina mfano wowote ikitafutwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani ibada kubwa, Imam Ahmad anamaanisha na wakaifa tasih niyya ya Aba Abdullah, watu wakamuuliza vipi itakuwa nia katika talab alilm, katika elimu? Akasema antanwi raf'u aljahl an nafsihi wa an ghairihi, ni pale mtu anuie kutoa ujinga kwa nafsi yake na kwa watu wengine. Na insha hizi ni baadhi ya nasiha ambazo zinafaa mtu ambaye anatafuta elimu akuwe nazo na katika darsa inayokuja tutataja baadhi pia ya sifa zingine, kwani mada ni mrefu, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie ni wenye kusikia na kufuata. Subhanakallahumma wabihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu alaykum Wassalamu rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.